บุ๊กทูเจ็ดสิบเก้าบบมือชินบบมือชินคำคุณศัพท์สองติ้งตือ a i tính từ phần ดิฉันสวมชุดสีฟ้า Tôi đang mặc một chiếc váy màu xanh nước biển. Tôi đang mặc một chiếc áo màu xanh nước biển. Đi chán xuồng chút xỉ đèn. Tôi đang mặc một chiếc váy màu đỏ. Tôi đang mặc một chiếc áo màu đỏ. Đi chán xuồng chút xỉ kiểu. tôi đang mặc một chiếc váy màu xanh lá cây tôi đang mặc một chiếc áo màu xanh lá cây ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีด tôi mua một cái túi màu đen tôi mua một cái túi màu đen ำ ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาล tôi mua một cái túi màu nâu tôi mua một cái túi màu nâu ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว tôi mua một cái túi màu trắng tôi mua một cái túi màu trắng ดิฉันต้องการรถคันใหม่ tôi cần một chiếc xe mới tôi cần một chiếc xe mới ดิฉันต้องการรถความเร็วสูง tôi cần một chiếc xe nhanh tôi cần một chiếc xe nhanh ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย tôi cần một chiếc xe thoải mái tôi cần một chiếc xe thoải mái ผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน một bà già sống ở trên đó một bà già sống ở trên đó ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน một người phụ nữ to béo sống ở trên đó một người phụ nữ to béo sống ở trên đó ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง một người phụ nữ tò mò sống ở dưới đó một người phụ nữ tò mò sống ở dưới đó แ ขกของเราเป็นกันเอง khách của chúng tôi là những người tử tế khách của chúng tôi là những người tử tế แขกของเราเป็นคนสุภาพ khách của chúng tôi là những người lịch sự khách của chúng tôi là những người lịch sự แขกของเราเป็นคนน่าสนใจ khách của chúng tôi là những người thú vị khách của chúng tôi là những người thú vị ดิฉันมีลูกที่น่ารัก tôi có những đứa con đáng yêu tôi có những đứa con đáng yêu แต่เพื่อนบ้านมีลูกซน nhưng mà người hàng xóm có những đứa con hư đốn nhưng mà người hàng xóm có những đứa con hư đốn ลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ các con của bạn có ngoan không các con của bạn có ngoan không